บุ๊กทูแปดสิบเอ็ดอสตัวนสเดชมตเวียนอดีตการหนึ่งปรีติสเวียนส a เขียนราช y t ตเขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ Jis parašė laišką. และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ O ji užrašė atviruką. อ่าน s k a i t i t e เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ Jis skaitė iliustruotą žurnalą. และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม o อ e s ส a j t e k ค j ิกาหยิบ Imte เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวนยิ s ไปม m ė c i g a r e t เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น j ไป a ė m า g a b a l ė l ็อกโก l a d ด เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ Jis buvo neištikimas, bet ji buvo ištikima. เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน Jis buvo tinginys, bet ji buvo darbšti. เขาจน แต่เธอรวย Jis buvo neturtingas, bet ji buvo turtinga. เขาไม่มีเงินมีแต่หนี้ Jis turėjo ne pinigų, bet skolų. เขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้าย Jis neturėjo laimės, jam nesisekė. เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ล้มเหลวย a m nesisekė, ยี p e r s ์ k i o j o nesėkmės. เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ jis buvo nepatenkintas, bet nepatenkintas. เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ Jis buvo nelaimingas, bet nelaimingas. เขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตร Jis buvo nesimpatiškas, bet nesimpatiškas.